haraciye igihe mu burundi hafashe ingingo zitari nke zijanye n'ibintu vy'ivyimburwa ubwa mbere haravugwa ko umuntu mbere yo gukingira umwimbu atawoje ararenza umwimbu intara yiwe abamwo buraca kabiri uwo mwimbu nturenge imbibe z'uburundi ngo uje mu bindi bihugu bibanyi aha hakaba n'imodoka z'amashyirahamwe amwe zabujije gukora ingendo zunguruza abantu nk'izishyirahamwe za volcano east african car hamwe na oriza nk'uko byasiguwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye inyuma y'umutekano ngo ni kwa ko zogenda zitwaye umwimbu abarundi baba biyimburiye aha tukibaza ibibazo bitari bike tuti mbega bavuga ko ibice mirongo icyenda n'ibindi bibeshejweho mu burundi n'imyuga y'uburimyi n'ubworozi ati none umwimbu uva muri iyo myuga mbega izo haverera mu barundi bega byocuriki muri kino kiganiro tugiye gusangira namwe bw'abarundi muri mu makungu nkuko mubizi kuri karadiridimba aho muza guterera canke mukabaza umutumire wacu muciye ku nimero mpava ndababwira ariko udufasha gutanga umuco uno munsi tukaba twatumiye usanzwe akurikiranira hagufi ibijyanye n'ubutunzi nawe se wundi ni Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe gishinze gukangurira abarundi ngo bahindure ingendo turabaramuka dusanga ikaze muri karadiridi muno munsi murakoze kuba mwadutumiye ego kaze na mwebwe mwese rero barundi tugiye gusangira kino kiganiro kigiye kuremeshwa na Placide niyo mwungere mu bihinga bw’ibyuma ngiye gufashwa na Albert Nduwayo mukanya turahava tuduge kwijamba gukangura rero kino kiganiro cy'uno munsi aho tugiye guca hirya no hino ibijyanye n'iyo ngingo yafashwe n'ibarongoye igihugu ijyanye n'uko umwimbuto tosubira kurenga imbibe z'igihugu reka kumbure tubanze twumviriza abanyagihugu basanzwe baba ku rubibe rw'igihugu na cyane cyane mu ntara ya Cibitoke dushorere mu gihugu kibanye cy'u Rwanda kuko hanini twe ntacyo dupfa twe duhiga ubuzima bwacu nkaje wakarorero ndafise intore ubu zatukuriye mu murima nateza gusoroma ejo cyanumva ntigikunda ntanzira umuntu ari buronke ubu zice zibananya n'imihishwa gafuka ura ku 12 none kagiye ku mahera 2000 narabuza yo nshira narabuza yomera abana barashonje banjye ntibagira ikintu na kimwe bajya navuga ati nzoshora ngure ibiharage ngure ibigori ubu inzara abana irabarembeje kuko nta handi hantu nari mfise nikora iyo mirima tuyirimisha amahera dufasha ahantu amadeni tukayikoresha imiti zimbye nkuba abana nibaja ku ishuri tuzomenya abana bazogenda ku ishuri gute ikayi izova he ni ikaramu izova mbega hoho kugira bashike icyo gihe bazajya ku ishuri bazoba bageze hehe n'inzara bamwe tuzoba twahambye bimwe bigiye hariya ibindi bikajabuka ibindi bikagenda muri kongo gutya biradufasha kuko kuronka duhera kugira ngo tugarutse agatahe twasizemo turonke ingufu zo mu kandi ariko ubu rero ibyahuha byose bica bihuhuka ahubwo leta iraraba ibishoboka kugira ngo barabe kubo tugarukira kindi nacyo baciye bafata ingingo hute hote ntibatubwira ati basi umwimbu wanyu muzowugira ukunuku bica biborera ngaho bica byononekara nta kimazi nk'uko mubyumvise abo ni abanyagihugu baba mu ya Cibitoke isanzwe ihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda nababwiye ku bintu bijyanye n'iyo ngingo nyine ko hariho imodoka z'amashyirahamwe zabujijwe kurenga imbibe ubu zitakigira n'izo ngendo nk'iza volcano za East African Car na Orizo zitakigenda kuko ngo zahava zitwara umwimbu w'u Burundi ihari atari zimwe biyita za probox abatwara izo probox bavuga ko ku ruhande rumwe bungutse kuko abashaka kujya mu Rwanda canke barengana icyo gihugu ubu bahagarara mu gisagara ca Kayanza bavuye Bujumbura bagaca bafata za probox gushika ku mupaka wa Kanyaru ziguma rero zinyuragiranwa kubera zimwe z'amaajanse nka Volcano zitarekuriwe kuhashika ariko ngo barahahombera ku rundi ruhande kuko batakironka imizigo bapakira ija hakurya ya Kanyaru abadandaza b'abarundi bafise amabutike hakuno ya kanyaru bavuga ko bahahombera gusumba kuko ataco bagishora mu rwanda mu gihe ibidandazwa by'ibifungurwa biva mu rwanda polinari uwo yari mugenzi wacu yakubitiye yo mu ntango zinondwe ngaho kuri kanyaru ya ruguru mu gipolisi bo baremeza ko izo modoka zitakigenda zitakigenda kandi ko mugabo umupaka utugaye ariko icyo bo kwirinda no gutwara umwimbo nk'uko bisigurwa na Pierre Nkuriki yasanze avugira igipolisi cy'u Burundi icyo umuntu yatangura kuvuga shosho ni umupaka w'urundi n'u rwanda utugawe namba abantu n'ibintu abinjira barinjira abasohoka bagasohoka ikiko kirakogwa ni ingingo yafashwe na leta yo kubuza yuko ibifungurwa mbumbarugo bisohoka igihugu kubera muzi yuko ibihe bishobora kutagenda neza mu minsi iri imbere bya vyaduka bita ranina ivyo rero vyatumye leta y'uburundi ifata ingingo yuko atavyimbugwa cane cane mbumbarugo vyosohoka igihugu nk'uko hariho n'ibindi bihugu mbere nabibanye navyo nyene vyafashe ingingo nk'iyo ku bifungurwa bimwe bimwe uno munsi rero ikiko kiraba ku rubibe rw'u Rwanda mbere no ku zindi mbibe mbe z'urundi nuko igipolisi kiko kirashira mu ngiro iyo ngingo ariko kandi kuvyerekeye igihugu cy'u Rwanda na cyane cyane hariho n'imvo z'umutekano murazi neza ko igihugu cy'u Rwanda eh, gifite uruhara rudasanzwe mu byo guhungabanya umutekano ngaha mu Burundi nico gituma ikintu cyose kizana nayo gitegerezwa kubanza kurabwa neza n'inzego zibijejwe kugira ngo ntihagire inkozi z'ikibi cyangwa ibikoresho byo gukora ubugizi bwa nabi butandukanye kumwe bimeze rero imodoka zitwara abantu benshi izo modoka zivuye ngaha mu burundi ziriko zijya kuja ku rwanda zirafise uburenganzira bwo kugenda mu gihe atabya bifungurwa mbumbarugo ziba zifise ariko imodoka nk'izo nyene zizanana mu rwanda gushika ubu igipolisi gifise amategeko yuko ata n'imwe itwara abantu benshi barishe iva mu rwanda bijabuka bivuye mu burundi bukajya mu bindi bihugu reka tugaruke muri studio turi kumwe na faustin ndikumana muri pariseme mbega iyo ngingo mwebwe mwayakiriye gute Eh, iyo ngingo twarayumvise bavuga yuko eh, ibidandazwa bwa mbere atuma ko ibidandazwa bimwe biba byimbuwe mu ntara ngo bitorengane intara nicyo kintu twari kubwira icyo tubivuga ko mbere tuvuga tusa n'ababinegura eh, baratinda baravuga baca baratomura neza iyo ngingo nibaza ko itabandanije hanyuma haragira ayo bavuga ati umwimbu cyane eh, cyane umwimbu mbumbarugo w'ibyimbuka mbumbarugo y'uko igihugu cy'u Burundi eh, bavuga ati hazoshobora kuba eh, uruzuba rurerure mu nabi icyo twabivuze ko twabivuze tuti mhm. yego ibyo birakunda gushika rimwe rimwe ibihugu kumva ko bishaka kuvuga biti yego dukingire ikiribwa kanaka dukingire ikidandaza kanaka mhm. kubera nka poroduwi sansibure ati ntigisohoke ugasanga ibihugu byatandanse yo kuvuga bati reka dukingire ibisohoka ibisohoka mhm. muri ibyinjiro wacu tubireke mhm. bihari igihe barabishika ariko mukiri ngaho nyene igihugu mm. kirafise uburenganzira bwo gukinga ikavuga bati twe turafashe ingingo ibyo wacu ntibigende mugaye by'abandi yego birashobora gushika bigafatwa mhm. kuko bivana n'ikinimvo ibi bitumye mm. nico nico bishobora kuzana ku kamaro k'icyo gihe biba bifashwe barashobora kavuga ati bakingiye nk'umuceri cyangwa bakingiye iki n'iki n'iki ariko rero turabye nka mu gihugu iwacu ni ukuvuga yuko iyo ngingo ndetse Eh, ugasanga urabyo no muri bya isitebu ku bidanazwa byinjira usanga nko bijya bita umuceri twarakura muri tanzania ugasanga ibiharage birava muri za tanzania mhm. ugasanga hari ibirayi mu rwanda ugasanga hari ibiva ifu y'ibigori iva nko mu buganda n'ibiki ugasanga eh, urumva rero ugiye gukingira kuri ofisi nibaza yuko ubwo rwego ruhari mhm. mugabe izo nk'izinzwe zo munyagihugu mu cibitoke yavuze nk'itomati nk'abajya bakuru itomati barondera mangre hari gihe gute ugasanga batsarondere muri kopeke bashizemo uburyo mhm. bavuga ati jewe ko negere ngahanyi nkimbura nzobishorera ahantu hariho n'ibindi bijya by'ivyamwe mm. ziya za yamabungo za marakuja ibiki mikwi ugasanga ati twobishorera hari yakumbure hari isoko mm uko nino mu Burundi ugasanga nta soko nyinshi iba yarose hmm. nyine abantu babafungura ivyo bintu mhm. -hmm. ugasanga rebe biko birasohoka mbega mukiri ngaho nyene bavuze gufata nk'iyo ngingo yo kudasohora umwimbo nkuko mariko marayivuga umuntu yofatira ku bintu kuri bagiye babashoye kuri byinshi canke iyo ngingo icifatwa kuri bose mu bisanzwe uravye ingene umwimbu wikwa mu burundi mhm. hmm? ingene umwimbu bikwa ingene bibikwa burya urabyo n'ingene abantu abarundi burya abarundi baho kuri saison saison mm. umwimbu mu bice mu bihe bikubwiye urumva simbona yuko ushavuga ngo umuntu ngo arabitse ngo ibijumbu ngo kugira ngo ngo azabishorere ngo azabibike ngo bize bibe hari mu gatasi n'iki mhm. mu gatasi dukeneye kwimbura ibindi babijanye n'iyo sezo nyene ni sezo burya abarundi baho ku isezo ku isezo mm. nta muntu avuga ngo nk'ubu isezo imwe ivuyemwo mhm. ntibayime aba barundi ntuba ngo turafise umwimbo ngo tuba twahinguye ngo tuwushira mu ifu ngo mhm. tuwushira ngo mu makopo ngo turawubika si mu burundi gusa eh, kandi icyo ni ikintu kigaragara umuntu aragenda akabibona eh, urumva rero muri icyo gihe eh, Novuga yuko iyo ngingo isa n'ije guhumuza abantu nyine ngo ni strategy ifashwe mugabo muri rusangi mm. hamwe nk'ubwo ruzagwa uko bavuga nko mu gatasi ugasanga ntitwimbuye je mbona kugira ngo mushobore guterera ni mwebwe ku barundi muri mu makungu mu buhinga bw'ibyuma ariko banyereka ko dufise uwa mbere ku murongo alo halo yego tuvugana nande gaye eh, muri ko muraganira n'umunywanyi wa radiyo isanganiro akunda cyane karadiridimba bita Ernest kamatari Ernest kamatari ari muri mu burande oya ndabakuye ndi muri australia mu buraruko bushira uburengero bw'igisagara cya sidini yego kamatari isangwa ikaze muri karadiridimba y'uno munsi yego ni ukuri murakoze cyane kandi mwadufashije kubera ko byari byase ko nkurikirana kino kiganiro kuri bwa buhinga bw'ingurukana bumenyi hmm. ego ego kamatari wumvise ko uno munsi turi ko tuganira ndetse n'umutumire wamwumvise ni urongoye pariseme faustin ndikumana turi ko tuganira ku bijyanye n'ingingo yafashwe kuko yuko imfungurwa mbumbarugo zitosubira kurenga imbibe z'igihugu mbega ni intererano ni ikibazo mu rupfasoni birahambaye yego yakamatari ndiko ndavuga nti tuvuge mu rupaso ni ikintu tukivuga uko kiriduga ku ijambo ibyo bindi ubyihoze eh, murakoze hmm. hanyuma eh, john agomba gukebura kubera ko iyo ngingo leta eh, y'uburundi iherutse gufata yo kubuza ko abadandaza bashorera ibintu byabo mu gihugu cy'u rwanda Eh, ubwa mbere ho ntabwo ari ingingo nziza kuko n'ingingo ije kunigira mu menshi abanyagihugu bato bato mhm. eh, narijya n'ubundi abantu baba bavuga ko abo banyagihugu aribo babahamajwe kandi baba bavuga ko igihugu kiri muri demokarasi mm. nk'uko tubigira iminsi tubyumva abanyagihugu ntabwo banezerejwe cyane n'iyo ngingo mm. turumva ko abanyagihugu bidoga kandi nawe urabyumva eh, birahambaye kubera ko ubwa mbere ni uko hari imvugo zitandukanye kuko hamwe urumva bavuga ko ari ibyo gukingira umwimbo ahandi ukumva bavuga ko babigize ku mva z'umutekano urumva rero bene ibyo biba bigoye kwizera umuntu ntaheza ngo amenye icyo afata n'icareka mhm. iyo havugwa kimwe byari byiza ariko ni uko havugwa indimi nyinshi mhm. eh, hanyuma byo nkaba nagomba gukebura abo bantu bari ku butegetsi mhm. eh, ndababwira ko ikibazo kihari uyu munsi mu burundi giteza izo ngorane zose n'ikibazo cya politiki mm. kandi uburundi bumaze igihe kitari gito bushinja igihugu cy'u rwanda ko gifasha imigwi itera igihugu mm. kubera ko senide yari yafashe umuheto ifise byirwanira mhm. ntabwo byayibujije kubandanya ibitero ku gihugu cy'u Burundi byarabandanira yego garuka ku byo turi ko turavuga kamata mm. e, nabonye ntabivuga sinavuga icyo kibazo ntabibukije ikintu yego usongora ariko e, muri tanzaniya mhm. tanzania ntabwo yigeze ishyigikira abantu bo mu mugambwe senidedefu aho hari senidedefu dede gutera igihugu jewe niyo nari hmm. ariko nticababuza ko banyobanyoba bakagaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi mbere bimwe na rimwe barafatirwa mu mayiro n'inzego abavugwa ko buhungabanya umutekano mu burundi no munsi bafise ibyo baharanira mhm. buza ko mu burundu umutekano bandanya nabo nibibuka igihe kongo yafatwa mhm. umutekano mu burundi barabandamije barawuhungabanya baragaba ibitero kandi tanzania icyo gihe ubu burundi bwaragiriza tanzania ko yafasha eh, senide dfd ariko icyo gihe tanzania ntabwo yigeze ifasha senide dfd gutera igihugu c'uburundi mugabo cyabuza ko banyubanyoba ngo baje gutera kuko bari bafite ico bagwanira urakenuye Ah, mhm. nibareke guta umwanya bababaza abanyagihugu batuma abanyagihugu basonza basonzera ubusa mhm. ahubwo nyabuna ntibanyaragase banyaruke mu biganiro iki kibazo giterwa no guhonyanga amategeko amasezerano yarusha abarundi barose bigoranye kandi hari abarahiye bakarengwa ko batazova hazi Eh, murakoze namwe n'ukuri ku kanya kanyu mwaduhaye bantu bagirire neza urakoze cyane tugaruke muri studio niba atawundi mutumire atawundi turaronka kuri telefone eh, ngaha murumvise ibyo kamata araheje kuvuga avuze ati ingingo yaje kunigira mu menshi abafise umutahe nako abanyagihugu bato bato niko mucumba eh nigeze kubisigura yuko hariho abanyagihugu bajya bari kumbibe cyane cyane mhm. eh, usanga yakoreje nk'uburyo kugira eh, agire yimbure yatanguze eh, hanyuma atanguze eh, umugambi wiwe ubona barakenera hashorera kandi hafi hamworoheye hagize iki mhm. umudandaza arategeza ikintu cyambere kutwara ibintu ku isoko mhm. akabigurisha akabishora mhm. urumva igihe rero icyo kimuciriyemo atasubira guca ajana handi na gahombo kanini cyane hmm. ni abanyagihugu rero benshi usanga baguye mu muriro bari batunzwe n'icyo bita komerisi taransiforontariye hmm. kandi ni nini kuko ku mbibe nigeze kubivuga yuko uri mu kayanza ushoreye ibintu mu rwanda bikwiheza bikakorohera kugira Eh, duhana imbibi binjiza mu ntuze eh, mu burundi eh, hanyuma rero ikindi nacyo cyariho gitabwe cyari gitabwe kuza kirabituma n'ibyo byo kwinjiza ibintu mu burundi gigiye kugorana turetse nuko tuvuga ngo tanzania mhm. tanzania nayo nyine yafashe ingingo nk'iyo mhm. eh, kuko n'umuntu ashaka no gusona no kuba ari kugura ivyimbugwa uri nk'umunyarwanda uje n'ugahitana igitoke cyangwa ugahita kivuga ibintu gitoye mvuga ntibica iyo si egisiporutasiyo yo kuvuga ngo ibintu biriko birasohoka bigira gute ngira kumbe n'inzomvu z'umutekano zirashobora kuba zirimo kuko urumva igihugu mbega umwimbu wimbuka mu Burundi washobora gutunga abarundi mu gihe naho ibyo bindi bihugu byifata izo ngizo uyanyumvire navuze ko udashobora kwira kuko n'ejo ubundi naho haba inama rukokoma y'uburimi n'ubworozi bita etajenero mm. twasanze ha mu burundi dufise igihengeri cy'umwimbu kirenga mirongo itatu ku ijana mm. kurundira ibyimbugwa hanze mm. ibintu bigaragara igihe hatakizoba kirahinduka none hamwe iyo ngingo yogumuko ubwo ntiko bari kwiyugarana bigusoma yego wumva ko kwibwana gusumba mugabo icyo ndiko ndavuga e, kumbure e, nibaza yuko aho badushira kuyibonera gusa nko mu Burundi mm. nuvuga yuko icoza gufasha Burundi nuko kuko iyo ngingo turaba yafashwe hmm. kugira ngo ikingire umwimbu ngo abantu hmm. baze bagire inzara mm. bo nabisiguye yuko umwimbu bari muke n'ubundi usangwa rusanga usohoka hmm. nibaza yuko igihe byoba bizoshika mhm. icyoshoboka ni uko leta iba yo kwirangira ikarondera uburyo mhm. ku buryo hageri icyo gihe ishobora kwinjiza yoja kwa muganga yogura agahuzu k'umwana yogura kumbura isahani mu nzu yogura icyo kintu kindi cyose urumva rero ni mushi usanga avuga ati arashobora no kujya gushora ibintu no muhira umwana atakoze ko hmm? mhm. ugasanga umwana ntiyakoze ko mbwa ibintu turi ku isoko ni ukuvuga yuko ugiye ukaraba usanga uno munsi ari usanzwe arongoye pariseme faustin ndikumana reka dusubire tugaruke mbega hamwe umuntu ariko ariyumvira muri kazoza mwarigeze kuvuga muri iyo minsi mu kiganiro mwaremeheje kubamenyesha amakuru muravuga muti iyo ngingo ntiyari mbi mugabo hariho ingingo zari imperekeza zari dukwiye kuba mm. mbega gisigura gute bo navuze iyo ngingo iyo mm. kubera uwo mwimbu nyine wari usanzwe ari mukeyi mm. ntacyo bizovuna cyane mm. eh, ntacyo bizovuna cyane mm-hmm. hanyuma kandi icyo navuga ni uko navuga ati ni ibijyanye n'impeje kuvuga bategeza kubona bati igihe isezo y'agatasi yogenda gutyo tutarimye kubera uruzuba mm-hmm. bamenye yuko atabyimburwa bazosanga ngo byabitswe uragenda umuciro urafungwa mbwa abantu bukwiye abarundi bose harya mm. ariko eh. ariko bazitiye none kuri ca gihenge twa dufise kibice 30 kwijana mm. nigishobora naco kuzibirwa nivyo biba bitagiye hanze ico 30 kwijana nivyo twimbura turavye byo dukeneye mhm. si biba bisigaye ibindi byasohotse mm. niho tugeza mu kwimbura mm-hmm. turabye ibyo bari bakeneye mm. eh, urumva rero umudanda z'amazina mirongo itatu ku biruka kuja kurondera ibyo binjiza mm-hmm. biruka kuja kurondera ibyo binjiza mm-hmm. kuko naho biba ari umukomerisa kuri gavye bita ngo energy calorifique ikenewe ku munyagihugu mhm. nitwe tuba turi inyuma mm. eh nabijya byo byo kunzara usanga mu Burundi ari twe tukiri inyuma mhm. eh, yumvikana yuko rero uwo mwimbusa usanzwe ari muke kugira nakubwiye nti naho wobona agiye kwisa wumvise ngo umuceri ngo mu rundi ngo ariko barari mu muceri ntabyo nabyo usangaho byumvikana rero yuko ijya production iba ntoyi hmm. eh. ego mukiri ngaho nyene igihugu kigombye gufata bene iyo ngingo mbega ico banza bwa mbere kugira ngo ntiyihute cyane canke abanyagihugu nabo ntibidoge nigiki ico banza gukorwa ico banza gukorwa nuko igihugu kigana kirakurikirana ivyerekeye statistique y'injya hmm. kikamenya kiti twebwe turabona neza yuko mm-hmm. tubaho kuri sezo ku isezo mm-hmm. kandi ari risque no kuvuga yuko ari ngwa ishobora kudushikira mm. reka rero twame tubona tuti mbega turafise umwimbu twurima tukimbura cyane mm. canke tukinjiza mwinshi cyane mm. ukaba uri mu mastoke mm-hmm. canke tukara nyine tubitangwa kwiga conservation ku buryo n'aka kamwe ubutunzi bw'iyo ngiyo mm-hmm. tuba tuti iki kiyaya cimbo mm-hmm. iki kiyaya cya kumoso iki kiyaya cya twimbure ku buryo dushobora no gushorera ahubwo abanyagihugu twegeranye igihe tuzi kari n'agateka k'igihugu ibendera ry'uburundi riboneka ahandi kuko iyo kuraje gushora kuva ukumva yuko ibidandazwa vyawe urima biri mhm. birishaho n'abantu bageze bariko baraza kubihaha iwawe mhm. n'agateka mhm. mu bisanzwe n'agateka mugabo nuko politike zihari no munsi ariyo burimye n'ubworozi niki nkeje bundi eh twageze kuvuga tuti eh nkubavuze ati ikomine mm -hmm. bakarima bashyizemo uburyo bene abo ukabankuraja abo sinibaza gushora utanga kuvuga ngo iki ngo urabuje gushora itomata hanaha naha uhari mhm. ikintu busubije inyuma uko no kwinjira muri East African Community mhm. twitwa yuko twagu twaguye isoko mhm. kuburyo umurundi aja gushorera ahashatse arabiye uburyo yakoresheje mm. mu kugura ibyo bintu eh. kandi urumva nabo banavuga ati mm. ibyo bintu nk'izo tomati ndazishoreye rimwe mm. uburundi nta hinguriro rihari rica rifata za tomati ngo ndazigurira abanyagihugu ugende kuzihingura muye muhejeje ntashobora no kuzibika ntashobora kuzibikiwe mm, mm-hmm. none uyumvira umuntu azo tomati mm. n'uburyo yashizemmo mm. angle yaguze mm-hmm. z'abanyagihugu bawe ariko barinanata nabo ngo mm. bishiture bashurire aka karere bagira iki mhm. eh. yego mu kurangiza kumbure ikintu cokogwa ubu kuri iyo ngingo haba ari ku munyagihugu canke no kuri leta ku rugero rwo haruguru ariko bwafashe iyo ngingo mbega hokogwa iki kugira ngo bose biyumve jewe cyo niko ndavuga iyo ngingo mu kuyifata mhm. vraiment umwimbu mbumbarugo usanzwe uhari si mwinshi ngo dushaka guhunga duca dushorera hanze ah, mukiri aho nyene igihugu baravuga bati mu minsi heze ibiro by'icegera ca kabiri cy'umukuru w'igihugu baratanguje umugambi bavuga ko ari zone speciale ujanye n'ivy'ubutunzi mbega kigire kirukigwe kigire iki kigenderwa abantu bazi bagire gute kurumva eh, eh, aha wamubona wumubona nk'abantu bagize bubatse amahoteli benshi ugasanga bariko barugara baza bakarukuka kandi amahoteli twari ari mu kintu cya mbere cyari cyaronsereza avantage d'investissement muri api mhm. umva api yahaye amahoteli cyane avantage d'investissement amahoteli bitwa ko bahevye amakora mwamwe n'ibyo nka exoneration mbere birana biranagabanya ikigacari ko n'abantu benshi barabigiyemo bayibi bavyibiramo ngo na mahoteli niki bimwe twaje ama exoneration twaguma tubikomera ku induru mhm. aya mahoteli arubakwa mugabo ubu birakubera iki leta izi neza yuko abahinga aba bahinga berekanye uko dushaka kugira ingwane mu gatasi mhm. nkabanzi nzi nk'isezo itinjije ibintu byinshi n'ingene tuzi ko abandi kuri sezo kuri sezo kandi abarundi ujya mwimbu bimbura atari kuba wabaye mwinshi uri kurabona mu isoko kugira ngo akantu agire asubire ntuba uwo mwimbu udukwiye ni ukuri ni ikintu ciza cyane mhm. ni ikintu ciza cyane kandi kirongereza imibereho y'abanyagihugu nivyo kuko nivyo bitangura kwigisha abanyagihugu yuko urimye wimbuye ikintu kirazira kubura isoko mm-hmm. nta mabi ya mbere mabi nko kwimbura ikintu kabura isoko mm-hmm. cyane ukayibuzwa uyibona ati yari ngijya kugira ngire mugabo biraza mm. ayo ni nk'amakuba uba nukuri icyo kibazo kirakiri kwicarirwa cyane urakeneye cyane Faustin Ndikumana muri Parseme reka kuba tubashimire kukamo kumbure muhereje gutera n'intererano mwatereye muri karadiridimba y'uno munsi murakoze cyane ngira munsi twasubiye kubakura muzosubira mu twitabe nkuko mwagamburuta murakoze yego reka dushimire na Albert Nduwayo cyo kimwe n'abatwakwiye bose muce mwandanya mutega amatwi hadisanganiro naho gutaha mubirigi muri Charleroi jewe ni Desire nkabamba mu Burundi karadiridimba karadiridimba radiyo isanganiro kuri interineti yumvikanira kuri wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu ore na ge barundi mudukurikiranira